Արդեն մոտ 2 ամիս է Արցախում Մեդիա Պլյուս ծրագրի շրջանակում գործող լրագրողներն ու ոչ մասնագետները մեկ հարկի տակ սովորում, ուսումնասիրում են ինչ է լրագրությունը։ Ծրագիրն իրականացվում է Հաբարցախ համայնքային զարգացման կենտրոնի եւ Հետք մեդիա գործարանի համագործակցությամբ։ 10-ամսյա ծրագրի առաջին երամսյակում մասնակիցները լրագրության հիմունքներ ու գրելու հմտություններ եւ ֆոտոլրագրության առարկաներն են ուսումնասիրում։ Հաբարցախի ծրագրերի համակարգող Ալյոնա Հայրապետյանը դասընթացի նպատակներից է խոսում։ Ծրագրի նպատակը լրագրողներ պատրաստելն է կամ ավելի հմուտ լրագրողներ պատրաստելը։ Հիմնական նպատակներից մեկը նաև մեր մասնակիցների միջազգային մեդիաների հետ կապելն է, որոնց նրանք կարող են թղթակցել։ Սա միանշանակ պայմանավորվում է մասնակցի նախաձեռնողականությամբ, եթե մասնակիցը ցանկություն այդպիսի ունի, մենք նրան օգնում ենք անել դա։ Մեդիա պլյուս դասընթացի 9 մասնակիցներն արդեն սովորություն են դարձրել շաբաթական 4 անգամ վազելով Հաբարցախ գալը, ճոճվող ու սովորական աթոռներ ընտրելն ու ըստ հնարավորին այնպես նստելը, որ տեսախցիկի կիզակետում տեղավորվեն։ Ընկեր Բալայան, մի քանի րոպեից մեր լույսն անջատվում է։ Կհասցնենք, կհասցնենք։ Դասի անփոխարինելի ընկերներից է նաև Google Meet-ի չրչրթոցը։ Դասերը հերավար են, ուսուցիչները Երևանում են գտնվում, մենք մասնակիցներով հաբից միանում ենք դասերին։ Մեր հիմնական խնդիրը հովորային անջատումներն են։ Ամեն շաբաթ ստիպված ենք լինում փոխել դասերի գրաֆիկը։ Բացի հովորային անջատումներից, երբեմն ունենում ենք թույլ ինտերնետ, որի պատճառով նույնպես շատ հաճախ դասը նորմալ անցկացնել չի ստացվում։ Ուսանողները Ստեփանակերտում, դասախոսներն էլ Երևանում են շտապում դասին միանալու, սովորել գրել, սովորել գտնել լուրեր, տեսնել իրադարձությունն ու այն դարձնել լուր։ Այս փոքր քայլերով է, որ պետք է ուսանողները մոտենան գրելու հմտություններին, ասում է լրագրության հիմունքներ ու գրելու հմտություններ առարկայի դասախոս Մարիամ Բարսեղյանը, որ ուսանողներին ընդունում է որպես Արցախում լրատվության աղբյուր, նաև գործընկեր։ Եվ պատահական չէ, որ դասը սկսվում է երկրում տեղի ունեցած վերջին զարգացումների ամփոփումով։ Պատահական չի, որ մենք մեր բոլոր դասերը սկսում ենք ինչ է տեղի ունեցել Արցախում հարցից, որովհետև մեր խնդիրը Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները դրսում ներկայացնել կարողանալն է։ Հետևաբար մենք ունենք նաև այն, ինչ տեղի է ունենում այնտեղ, ամբողջական մանրամասնորեն միաժամանակ տեսնելու անհրաժեշտություն։ Մեդիա Պլյուս ծրագրի շրջանակում դասախոսները պետք է գային Արցախ ու տեղում անցկացնեին դասախոսությունները, գործնական աշխատանքները։ Շրջափակումը փոխել է ծրագրի ձևաչափը։ Դասերի ընթացքում եւ դասախոսներից եւ ուսանողներից լրացուցիչ ջանքեր են պահանջվում, որքան ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե տեղում ամեն ինչ կազմակերպվեր, նշում է Բարսեղյանը։ Բայց պետք է արձանագրեմ, որ գուցե կազմակերպիչների ջանքերի շնորհիվ է, գուցե ըստ նպատակահարմարության որոշում կայացնելու արդյունքում է, Մեր դասերը այս 1.5 ամսվա ընթացքում չի եղել դեպք, որ տեղի չունենան։ Այնուամենայնիվ կարողանում ենք թեկուզ այդ հովարային անջատումների ընթացքում գտնել այդ ճիշտ ժամանակը, որտեղ կլինի եւ լույս, եւ կարող ենք դասն անցկացնել։ Ֆոտոլրագրության դասի ժամանակ դասախոս Արեգ Բալայանը մի քանի հերախոսով միանում է դասին ու փորձում որքան հնարավոր է པարզ ու հասկանալի բացատրել տեսախցիկի օգտագործման ձևից մինչև թույն լուսանկարներ ստանալը։ Արդեն 2 ամիս շարունակվող դասընթացի մասին ուսանողներ Հայկն ու Սյուզաննան են պատմում։ Անկեղծ ասած շրջափակման պայմաններում մոտիվացիա առհասարակ դժվար է գտնել ինչ որ նոր բան սկսելու համար, բայց քանի որ ամառը ճիշտ ասած ինձ համար ասոցացվում է հանգստի հետ, բայց այս ամառ մի քիչ ուրիշ է եւ որպեսզի ժամանակից ու չծախսենք, հենց հրաշալի առիթ է նոր բան սովորելու համար։ Պարզապես դժվարություններ կան հատկապես այն բանի հետ կապված, որ չգիտենք կարողանանք իրացնել մեր այդ ստացած գիտելիքները, թե ոչ եւ ինչ չափով կարող ենք շրջափակման պայմաններում գիարել մեր ստացած գիտելիքները հենց դասթացից ամենաառաջինը սովորել եմ գրել ավելի գրագետ, գրել ավելի ճիշտ ու գրել ավելի կիրթ, երբ որ ես համեմատում եմ իմ տեքստերը կամ իմ նյութերը, որ ես գրել եմ, ինչև դասընթաց ու ներկայում ինչ ես գրում եմ, ես նկատում եմ այդ ահագին մեծ տարբերությունը։ Այս երկու ամսվա ընթացքում շրջափակումը բարեբախտաբար մեր դասընթացներին չի խանգարել, բայց եթե վերցնենք գլոբալ, որ այս դասընթացները պետք է լինեին offline, այսինքն դասախոսները պետք է այցելեին Արցախ եւ մենք պետք է իրանց հետ այս 9 ամիսը անցկացնեինք, նրանք հնարավորություն չունեն գալ Արցախ եւ մեր հետ իրական offline դասընթացներ անցկացնել։ Հաբ Արցախի ծրագրերի համակարգող Ալյոնա Հարյապետյանը նշում է, որ այս ընթացքում դասընթացից դուրս եկողներ էլ են եղել, քանի որ չեն կարողացել աշխատանքն ու առօրյան համատեղել դասերին։ Դասերը շատ ինտենսիվ են, գրեթե ամեն օր մենք դասեր ենք ունենում, ինչպես նաև հանրություններ ենք ունենում եւ ինքը ծրագիրը իրականում բավական մեծ ժամանակ է պահանջում մասնակիցներից։ Պատերազմից հետո Արցախի պետական համալսարանում լրագրություն բաժինը փակվել է ու արդեն երրորդ տարին է լրագրությամբ հետաքրքրվողները փնտրտուքի մեջ են, որտեղ գտնեն մասնագիտական հարցերի պատասխանները։ Ծրագրի նպատակը նաև այդ բացը լրացնելն է, ասում է դասախոս Մարիամ Վարսեղյանը։ Մենք բնականաբար չենք հավակնում այն մեծ բացը լրացնել, որ առաջացել է այս ֆակուլտետի այս պահին չլինելով, բայց այնուամենայնիվ ջանում ենք, որ որոշ մասով գոնե լրացնենք այն բացը, որը կարող էր չլինել, եթե ֆակուլտետը գործեր։ Media Plus դասընթացը անվճար է։ Դրա ընթացքում յուրաքանչյուր մասնակից կստանա միջազգային մասնագետի կողմից անհատական մենթորության հնարավորություն, մասնակիցների եւ տեղական ու միջազգային մասնագետների միջև կստեղծվեն պրոֆեսիոնալ կապեր, հնարավորություն ստեղծելով հետագա համագործակցությունների համար։ Ստեղծված իրավիճակում լրագրողները պետք է լինեն միջազգային հանրության աչքերը, ամենօրյա ռեժիմով տարբեր լեզուներով հենց Արցախից տեղեկատվություն փոխանցողները։ Նման լրագրողներ պատրաստելն է նաև Media Plus դասընթացի նպատակը։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։